e, sorkuntza berez e, nerea izaten da hasierako pausua edo testuak edo musika doinoa nik dut ateratzen eta gero musikari bakoitzak ba oinarrizko lagunak beraz e, izendatu dut lehen xano urtsegi eskusoinuan txominarizaga dugu egitarran eta hoiekin gure irukotea nor bakoitzak ekarri izan dio edo jantzi izan du behaz gure nire proposamen horiek beraiek aberastuz joan dira eta grabaketa hontan gertatu dena oso magikoa izan da zeren hortik kanpo ere musikari askok parte hartu dute ara nola baunaiz beldian ere semeak e, eh, zelin disagi harparekin Antxon Arrizabalaga pianoan, e, e, Arkaitz Miner biolinean, Iñaki ofizialdegi perkusiotan, ez dut inoraztu nahi, e, Christoph Zangla gitarran, izan da ere urko arozena ere atabalean, bo, esan nahi dut, lagun eta adiskide guziek e, baiezkoa eman dute aipatu eta eta hori hori bai dela ederra. Orduan nik uste dut emozio edo hori da elkartasun eta harreman abentura hori nabarituko da bizkan, nahi eta nahi ez, hori dut sinestan. Eta hori maite zaitut emeneki Lili bat gogoko eta lilia izanki maite zaitu.